บุ๊กทูสี่สิบแปดกิจกรรมระหว่างการพักร้อน Aktivnosti na godišnjem odmoru หาดทรายสะอาดไหม Je li plaža čista? เล่นน้ำที่นั่นได้ไหม Može li se tamo kupati? เล่นน้ำที่นั่นอันตรายไม่ใช่หรือ Nije li opasno tamo se kupati? ขอเช่าร่มกันแดดที่นี่ได้ไหมคะ Može li se ovdje iznajmiti suncobran? ขอเช่าเตียงผ้าใบที่นี่ได้ไหมคะ Može li se ovdje iznajmiti ležaljka? ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมคะ Može li se ovdje iznajmiti čamac? ดิฉันอยากเล่นกระดานโต้คลื่น Ja bih rado surfao surfala. ดิฉันอยากดำน้ำ Ja bih rado ronio ronila. ดิฉันอยากเล่นสกีน้ำ Ja bih rado skijao skijala na vodi. ขอเช่ากระดานโต้คลื่นได้ไหมคะ može li se iznajmiti daska za surfanje ขอเช่าอุปกรณ์ดำน้ำได้ไหมคะ može li se iznajmiti oprema za ronjenje ขอเช่าสกีน้ำได้ไหมคะ mogu li se iznajmiti vodene skije ดิฉันเพิ่งเริ่มหัดยาสัมเทปปรเทนิกดิฉันพอเล่นได้ยาสัมโปรเซชโนดอบร์ดอบราดิฉันเล่นได้ดีมากสนาลาซิมเซเวชสตีมสกีลิฟต์อยู่ที่ไหน Где e ски-лифт? คุณมีสกีมาด้วยหรือเปล่า Имаш ли са собом с к и j คุณมีรองเท้าสกีมาด้วยใช่ไหม Имаш ли обучу за с к и j a n j e t